sakkizinchi kitob egasi o'z o'zrini aytidi ey olim dona tilikim kelgusi avlodlarga tegishlik so'zlarimni qoldirish edi lekin bir fikr qarshi chiqib dediki diqqat qil so'zing xato bo'lsa sanga ziyon zahmat yetadi xalqning tili yomon u gepingni qiladi kishilarning qiliqi hasadxo'r go'shingni yeydi sapsilib qarasam yukim yangilladi o'zimga dedimki so'zla hamma so'zingni tuk nima uchun desang sana aytay ey jasur qahramon so'zimni anglag'in inson yengiladiganligi uchun uning nomi yongluq bo'lgan yengilish ya'ni yongluq inson uchun berilgan kim yengilmaydi manga aytib berginchu sanga aytayki yengiladigan kishilar tuman bilimliklar nait oz bilimsizlar ko'p bilginki idroksizlar ko'p idrakliqlar kam uchraydi bilimsizlar bilimlikka dushman bo'ldi bilimsizlar bilimlikka hasad qildi kishi bilan kishining zo'r farqi bor bu farq bilimdila ko'rinadi deyman ushbu so'zimni bilimliklar uchun so'zladim bilimsizning tilini o'zimmi bilmayman mening bilimsiz bilan qiladigan hech so'zim yo'q ey dano men sening xizmatkoring sana so'zimni so'zlashga ayminib ushbu o'zrimni bayon qildim so'zligicha ozidu ham yengiludu idrakliqla anglasa o'nglaydu tuzitudu so'z to'gi burnidek chulikluk narsaki to'gini qayoqqa yetilasa shu yoqqa ketadi so'zni bilib so'zligichilar ko'p buni tushunguchilar men uchun bak azizdir hamma yaxshiliklar ilmning foydasidandir misoli bilim bilan ko'kkimi yo'l echiladi hamma so'zingni bilim bilan so'zla hamma kishi bilimi bilan buyuk bo'ladi deb bil so'z ko'k osmondan bo'z yerga tushdi inson so'z bilan o'zini qadr qimmatga ega qildi kishining ko'ngli go'yo tubsiz dengizga o'xshaydi bilim bo'lsa uning tegida yotgan unchidir kishi dengizdan unchini chiqolmasa u mayli unchi bo'lsin mayli soyning teshi farqsiz bo'ladi bo'z yer qetidagi oltin bir toshdir agar qezib chiqirilsa baglarning beshig'i bezak bo'ladi bilimli kishi bilimni til bilan bayon qilmasa uning bilimi yillab yozsimu atrofni yo'ritanmaydi idrokliq bilimlik bo'lish nihoyat yaxshi narsadir agar uningga erishsang ishlat uchib ko'kka yat idrok va bilimning nima ekanligiga aqli yetgan al yurt begi nima deydi angla jahon tutishga idrokliq ar kerak xalqni boshqurishga aql ham jasorat kerak jahon tutqichi jahonni idrok bilan tutdi xalqni boshqurg'ichi ilm bilan boshqurdi dunyoga odam zoti to'ralgandan totib idrokliqlar yaxshi qonun turg'izib keldi bugungi qadar qaysi zamonda bo'lsin bilimlikka yuksak o'rin tagdi kishilarning yomini aql topsa tuziladi xalq ichidagi qalaymaqonchilik bilim bilan besiladi bu ikkisi kor qilmasa bilimni qo'yda ondin qo'lingni qilishga uzatqin olim dono baglar xalqi bosh bo'lib bilimsizlarning ishini qilish bilan hal qildi jahonni qo'lda tutmoq uchun kishi noayti idroklik bo'lishi kerak xalqni boshqurish uchun kishi bilim bilishi kerak bu ikkisini birlashtirgan kishi kamolatga yetadi komil ar dunyo ne'matlarining hammasiga ega bo'ladi agar har ikki dunyoni tilamakchi bo'lsang qo'lingdan kelsa uning chorasi yaxshilik qilishdir agar o'zing yaxshi bo'lishni tilasang yur yaxshilik qil boshqa so'zga hojat yo'q kishi mangulik yashamaydi nomi mangu yashaydi uning yaxshi nomi mangu saqlanib qoladi o'zing mangu emas balki noming mangudir noming mangu bo'lsa o'zingmi mangulik bo'lasan